Aviada compagnio pronte donas vestagion. Estas demando kiu ocupas voyagiontoin. Kiom oni en pacu. Protimo cun porti nesuffice por la feriado, jam foie la granda valizo plen stoppigas. Tamen multai homoi preferus voyagi cun malpesa pacajo, laueble nur cun man pacajo. Japana aviada compagnio nun elvocas attenton pro nova negoz ideo. Oni prunte donas vestagion por la restado en Japanio. Aina vestagio, ie ain. Ien da slogano de la Japana aviada compagnio Yo-A-Lo. Ecte nun, passageroi qui flugas al Japanio povas reservi vestajon qui estos liberata al ilia tranocteio Oni volas liveri al la gastoi voyaggio tra vivajon cun minimuma pacajo diras la comunico de la aviada compagnio La programo qui u funccios gis la venonta somero estas realigata de la comerza giganto Sumitomo. La entrepreno respondezos por la havigo, lavado, cae liberado de la vestagioi. La prunte prenebla vestagio estos productita el troai reservoi cae usitai vestagioi, comunicas la entrepreno. Celo de la programo estas fortigi la dauripovan turismon. Char pro la malpli granda chargio en aviadiloi, eblas unu flanque reducti la en aerigon de carbon dioxido. Ali flanque la ecologia piet post signo de turistoi malgrandigas, se ili pronte prenas tiun vestagion, kiu estas sur loce productita cae la vita. Per la offerto pli longigios la uso d'auro de la propra vestagio, cio sia vice reductas la forgetadon cae igas la consumon pli d'auri pova. Sur propra ret pagiaro, turistoi cae pro negozai voyagiantoi, povas pronte preni la vestagion. La programo ofertas vestajon en diversai grandezzoi cae stiloi lau sezono. La prunto d'auro estas maximume du semainoi. Oni pagas circa dudec quin euroin por prunto de completo. Ciom da en aerigo de carbon dioxido povos esti reductita per la prunto dona programo, tio estas mal clara la aviada compagnio io allo ciu case planas observi cae prilumigi dum la decquar quar monata testado la changigion de la peso de la cum transportata i pacajoi de la passageroi Sumi tomo ancau intensos privastigit iun servon al aliai aviadai companioi, se la testa faso montrigios successa. Estas ciu case interesa iniziato, quancam oni criticas, che gi presentas eble nur lavadon por verdigi, do nur shainan subtenon de la protectado de la medio. Sed oni donu al nova ideo la chanson pruvi sian taugetson cae utilon, ecch, se la efico alla medio, cae alla climato ne estos tre granda.